filmetoi pri nas cataro activigas immun systemon. Ciu en fervoio, en officeio, au en attendo chambro, se homoi en senpera pera proximezzo ternas, spiregas, au tussas, tio plei ofte estas por la cun homoi mal agrabla. Sed la corpo reagas adequate pri tio. Ciel tion montras testoi. Iam la spectado de filmetoi cun malsanai personoi activigas certain areoen de la cerbo cae la immunsystemon. Tion el trovis du biologinoi de la Universitato de Hamburgo en Germanio. Lastut resultoi indicas che la cerbo ne nur prilabora la signoin de alvenanta infecto kiel tiaen, sed che gi reagas per recta immun respondo pritio, jam antau ol infectantoi alvenas en la corpo. Por la prilumigo estis recrutitai tridec du virinoi cae tridec viroi, cun averagia agio de appenao dudec quin jaroi. Al ciui oni montris mal filmetoin, ciui au presentis infectain, au ne infectain situazioin de la ciu tago. Dume estis sen interrompe mesurita la cerba activezzo de la partoprenantoi de la studo. Ce malvarmo? la corpo iniciatas protectan programon. Crome estis constatita an shangigio de la concentrigio de la tiel nomata secretora immunglobulino A en la salivo de la test personoi. Tiui anticorpetoi donas informon pritio Ciu aperas unua defenda reago de la mucauta immun Gi estas formata, ecte ciam infectantoe trafas la mucan hauton. De tiu mesurado dec quin parto prenantoi devis esti eligitai, char ili ne povis doni suffice da salivo por la prilumigo ce la priugia analiso montrigis, che la percepto de malsanae homoi conducas al activigo de la antaua insulo en la cerbo. Tiu staras en contexto cun areoi por la prilaborado de emoziae sentoi, cae la retaro, por gusto cae flaro senso. Sam tempe tie povas ancau ec esti la sento de nauso. La cerba regiono crome partoprenas en la perceptado de fisiologiae reagoi de la propra corpo, cae presentas gravan interfazon inter cerbo cae immun sistemo. Apud la antaua insulo, la partoprenantoi montris activigion ce la spectado de la filmetoi ancao en alia areo, la tiel nomata amigdalo. Contraue al tio montris la amigdalo, Cerba regiono kiu parto prenas en emociae reagoe kiel timo kai anxio, pli altan activigion ce ciui filmetoi en kiui videblis homoi. Tio indicas pri nespecifa attentemo rilate alla ceesto de homoi, diras cun autorino de la studaggio. Dum la insulo cun ordigas la centran immunan activigon, la amigdalo povus funccii pli kiel alarm sistemo por sociae situazioi cun pli alta infecta risco clarigas pritio alias scientistino. L'astut resultoi estis publicigitai en faca giornalo.